Kamgebied van Sebon, Remon en Tabor met hulle weivelde, oorkant Jerego, oos van die Jordaan, in die stamgebied van Reuben, Beser in die woestijn en Jaas, Kedemot en Mefaat met hulle weivelde, in die stamgebied van Gad, Ramot en Geleat, Machanaim, Gespon en Jaser met hulle weivelde,